2 Korintiërs hoofdstuk 12 Om te roem het wel geen sin nie, maar terwijl het dan nou moet, kom ik bij gezichten en openbarings wat die Heere gegee het. Ek ken een man wat aan Christus behoort. 14 jaar geleden is hij weggerukt tot in die derde jimmel. Of dit met die lichaam was of zonder die lichaam, weet ik niet. net God weet het. Ik weet ook dat hierdie man weggerukt is naar die paradijs toe, of dit met die liggaam was of sonder die liggaam, weet ek nie. Net God weet dit. Daar het hy woorde gehoor wat 'n mens nie kan of mag uitspreek nie. Oor hierdie man sal ek roem, maar nie oor myself nie, behalwe oor my swakhede. Al sou ek wil roem, sal ek tog nie dwaas wees nie, omdat ek die waarheid sal praat. Maar ek weerhou my daarvan omdat ek nie wil hê dat iemand aan my meer moet toeskryf as wat hy my sien doen of my hoor sê nie selfs nie vanwe die verhewenheid van die openbarings nie. Daarom, sodat ek nie hoogmoedig sou wees nie, is daar vir my 'n doring in die vlees gegee, 'n boodskapper van Satan om my met vuiste te slaan. 3 maal het ek die Here gebid dat dit van my af weggeneem moet word. Sy antwoord was: My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus. Want as ek swak is, is ek sterk. Ek het nou soos 'n dwaas opgetree. Me julle het my daartoe verplig. Eintlik is dit julle wat in my guns moes gepraat het. Want al is ek niks, staan ek niks agter by daardie danige apostels nie. Die dinge wat 'n apostel kenmerk, het ek met groot geduld by julle verrig tekens en wonders en kragtige dade waarin is julle swakker behandel as die ander gemeentes behalwe dat ek persoonlik nie vir julle tot 'n geldelike las was nie vergewe my hierdie onreg dit is nou die derde keer dat ek gereed is om na julle toe te kom en ek sal nie vir julle 'n las wees nie ek soek nie julle geld nie maar vir julle dit is immers nie die kinders wat vir die ouers sorg nie maar die ouers vir die kinders Ek sou graag alles wil gee vir julle lewe, ja, ook myself. As ek julle soveel meer liefhet as wat die ander julle het, het julle my dan minder lief as vir hulle? Goed, ek was dus nie vir julle 'n oorlas nie. Maar julle kan dink ek was slim en ek het julle uitoorlê. Het ek myself dan miskien ten koste van julle geldelik bevoordeel deur een van die mense wat ek na julle toe gestuur het? Ek het vir Titus gevra om na julle toe te gaan en die ander broer saamgestuur. Het Titus homself dan geldelik bevoordeel ten koste van julle? Handel hy en ek nie in dieselfde gees nie? En loop ons nie in dieselfde spore nie? Julle dink seker lankal dat ons ons by julle probeer verdedig. Nee, ons praat in verantwoordelikheid aan God en in verbondenheid met Christus. Alles wat ons doen, geliefdes, is in belang van julle geestelike opbou. Ek is bang dat wanneer ek kom, ek julle miskien nie sal vind soos ek dit graag wil hê nie en dat julle my ook nie sal vind soos julle dit graag wil hê nie. Ek is bang vir twis, naewer, onbeheersdheid, selfsug, kwaadpraatery, nuusdraery, verwaandheid en wanordelikheid. Ek is ook bang dat wanneer ek weer kom, my God my by julle in verleentheid sal bring en dat ek sal moet treur oor baie van julle wat geruime tyd al 'n sondige lewe lei en wat oor hulle onreinheid, ontug en losbandigheid nie tot berouvolle inkeer gekom het nie.